I greet you from New Testament Church from Messina, New York. Vă salut din partea Bisericii New Testament Church din Messina, statul New York. I'm not here by myself. The church sent me here. Nu sunt aici de unul singur, biserica m-a trimis la voi. I don't have any power by myself, but the church that sends me has a lot of power. Nu am eu putere de unul singur, dar biserica care m-a trimis are putere. So I was taking some pictures before. Am luat câteva poze dacă ați observat din uh, colț de acolo. Because you have a family in New York that you haven't met yet. Fiindcă voi aveți o familie și în New York pe care încă n-ați întâlnit-o. And I want our people to see the family in Romania. Și vreau ca oamenii noștri să vadă familia lor de aici din România. One big happy family. O familie mare fericită. In fact, because of technology, Uh, de fapt datorită tehnologiei. I already sent a couple of the pictures. They're going to see it this morning in New York. Deja le-am trimis pozele care le-am făcut acum dimineața și ei le vor vedea când va so, fi dimineața la ei acolo în New York. Maybe I could do something right now. Poate pot să fac ceva chiar acum. Um, I'll do a little recording. O să fac o mică înregistrare. And I'll have you just say Hallelujah! Și uh, dacă puteți să spuneți cu toți Hallelujah! Okay? Can we do that? And Kalen will give you the instructions. Și <laughs> eu o să vă dau uh, startul. I want to get your beautiful faces. Vreau ca să vă înregistrez fețele voastre frumoase. Um, is it possible to turn those lights down as it do Putem să stingem reflectoarele puțin numai ca să, putem, să se poată înregistra bine și ăla și celălalt. Ok, mersi. I want you to see your family in New York. Și vreau ca să familia voastră din New York să vă vadă. Ok, haideți okay, cu toții să spunem 1 și începem de aici și mergem încolo. 1, 2 și... Hold on, hold on, hold on. Hold Ready? Hold on, hold on. <laughs> puțin. Sorry. Tehnologia. Hold on, what's going on here? Come on, baby. There we go. Ok, acum, acum e gata. Your best, hallelujah. One, Ok, cel mai frumos, hallelujah. Two. uno, 2, 3 și hallelujah. these guys. <laughs> awesome. Thank you very much. Vă mulțumesc mult. I'll show that next week when I'm home. Săptămâna viitoare o să le arată înregistrarea asta. You know, um, like at Ted's, as Ted just mentioned, așa cum a menționat și Ted, um, in 1995 when we came here, there was only 11 of us at the first meeting. Uh, în 1995 când am venit pentru prima dată aici, au fost doar 11 and, la prima întâlnire dintr-un apartament. And, and look how you've grown. Și uitați-vă cât, cât ați crescut. I have I have a video at home. Am un video acasă when this was all just a field and there was no buildings anywhere here. Când uh, locul acesta era doar un câmp cu, cu grâu și nu era nicio clădire în apropiere. And I was filming Theo and it was Zamfira and Ted. They're all smaller than me then. Uh, era Theo, Zamfira, Ted era mai mic. Colleen and Danny, Colleen, Danny, Ligi, uh, toți eram uh, tot mai mici decât el. And Ted was Out by the market, by the, where the buses turn around. Și Ted era aproape de stația de autobuze. He says, we have two hectares of land right here. Uh, și zicea în acest video, avem aici două hectare de pământ. And it was just grass. Era doar uh, uh, grâu aici. And God is going to build a great church here. Și Dumnezeu va zidi o mare biserică aici. And he has. Și așa a făcut Dumnezeu. and this Hallelujah. It's awesome. E uimitor. This isn't the church. Uh, This isn't the church. The building is not the church. Clădirea asta nu e biserica. You are the church. Voi sunteți biserica. It's people called out of darkness into light. Oameni care au fost chemați din împărăția întunericului la împărăția luminii. A beautiful church. O biserică frumoasă. You know, while I was sitting there doing worship. În timp ce stăteam la în timpul închinării, my heart was so full. Inima mea a fost așa de plină. I was holding back the tears. Țineam parcă lacrimile să nu cadă pe obraj. Because when dreams come to pass, fiindcă atunci când visele devin realitate, it's very moving deep inside. Uh, te mișcă înăuntrul tău. And, I, and my mind was brought to Hebrews chapter 12 verse 1. Și inima mea a mers cu gândul la uh, Evrei capitolul 12. Maybe they could put it up on that Dacă puteți să puneți Evrei capitolul 12. It says um, therefore uh, Hebrews 12 verse 1. Uh, 12 versetul 1. I'll just talk it. He said, We are surrounded by a great cloud of witnesses. Spune că noi suntem înconjurați de un nor de martori. So let us lay aside every weight. Haideți să punem deoparte, să dăm la o parte orice piedică. And the sin that so easily ensnares us. Și păcatul care ne însfășoară așa de lesne. And let us run. Și să alergăm with endurance, cu stăruință, the race that is set before us. în alergarea care ne stă înainte. Now in English, I don't know about Romanian. Nu știu cum e în limba română, But we don't catch the Greek meaning of this verse. Dar de multe ori nu uh, prindem înțelesul uh, grecesc a acestui uh, cuvânt. When it says we are surrounded by, când spune că suntem înconjurați de, It actually means they're pressing up against us. Uh, de fapt înseamnă că ei sunt așa de aproape că ne presează cum ar fi fața în fața noastră. The people have gone on before us. Oamenii care au, plecat la Domnul înaintea noastră. Early church fathers. Uh, părinții spirituali ai bisericii primare. Martin Luther. Martin Luther. John Wesley. John Wesley. Theo Chuchui. Theo Chuchui. It says it means they're pressing up against us. Înseamnă că ei pur și simplu uh, cum ar fi stau și uh, presează uh, asupra noastră. And because of that. Și datorită acestui lucru, let's lay aside every weight. Hai să punem deoparte orice piedică, orice greutate și orice păcat care te poate prinde în capcanele ei, lui. Și hai să fugim, să alergăm. Cu stăruință, alergarea care ne stă înainte for every person to, to, to um, run. fiecare dintre noi avem o alergare de alergat. God has a course for every one of us to run on. Pentru fiecare dintre noi Dumnezeu are un anumit traseu pe care noi trebuie să-l să alergăm. I almost felt like I could feel this pressing against me this morning. Și parcă în dimineața asta simțeam acești martori că presează asupra mea. Tell the church to lay aside every weight. Spune bisericii să pună deoparte orice greutate. And every sin. Și orice păcat that sets us back. care te-ar ținea înapoi. And tell them to run. Și spune ne să alerge. The race that is set before them. Alergarea care ne stă Come înainte. on, that's the word the Lord I believe this morning for the church. Ăsta e cuvântul care Dumnezeu am simțit vrea să vi-l spună vouă ca biserică. We have a cheering section in heaven. Noi avem o, o uh, o galerie care ne încurajează din cerul. They're in the stadium. Ei sunt ca și într-un stadion. They're shouting, Go! Și ei strigă, haideți! Lay aside the Puneți deoparte orice greutate, orice păcat. Run with all of your heart. Alergați cu tot ce este în voi. Well, I want to talk about that this morning. Despre asta aș vrea să vorbesc în dimineața asta. I actually want to talk about Cultivating a Joshua spirit. Uh, de fapt vreau să vorbesc și titlul mesajului este cum să cultivi un, un duh de, al lui Iosua să dezvolți un duh al lui Iosua. I believe it's necessary right now as a church. Eu cred că este necesar ca și biserică to cultivate what it was that made Joshua go into the promised land. Să cultivați acel duh care era în Iosua, care l-a propulsat să meargă și să cucerească țara promisă. Moses took them so far. Moise i-a dus așa de departe. But a transition happened. Dar a avut loc o tranziție that nobody wanted. Pe care nimeni n-a vrut-o. But God made sure it happened. Dar Dumnezeu s-a asigurat că a, a avut loc. Because what got them to the promised land, fiindcă ce a adus la țara promisă, couldn't take them in. Nu putea să-i ducă în țara promisă. There had to be changes. Trebuia să fie anumite schimbări. And we don't understand sometimes at the moment. Și poate nu înțelegem pe moment ce se întâmplă. But God sees from above. Dar Dumnezeu vede din, din ceruri. He sees the whole parade. El vede toată parada. He sees church history. El vede istoria bisericii. He sees all the people who've gone before us. El vede toți oamenii care au fost înaintea noastră. And now it becomes our time. Și acum e timpul nostru. And the historians call it a plastic moment. Și istoricii numesc acest, a, această idee un moment plastic. It acts, historians say that, that history swings on hinges. that translate? Uh, e, cum ar fi uh, istoria parcă se uh, balancează pe uh, cum se numesc de la ușă? Balamale. <laughs> Balansează pe balamale. It actually swings on hinges. Și pur și simplu stă pe acele balamale. There's times in history Există momente în istorie when the world is ready for change. când uh, parcă lumea întreagă este pregătită pentru o schimbare. It's like the Holy Spirit goes before us. E ca și cum Duhul Sfânt merge înaintea noastră. people are open for change. Și oamenii parcă sunt deschiși pentru o schimbare. Dramatic change. Uh, schimbare dramatică. Normally it's the younger generation. De obicei are loc asta în generația mai tânără. But what I'm going to talk about is that the church all generations have to be willing to change. Dar ce vreau eu să vorbesc în dimineața asta este des, des, cum anume toate generațiile dintr-o biserică trebuie să fie pregătite pentru acea schimbare. To walk in the promised land. Ca să intre cu toții în țara promisă. Thank God things change. Și slavă lui Dumnezeu pentru schimbare. I read a, a cartoon in America. Am citit uh, un desen animat uh, din Statele Unite. That these four guys were going to change a light bulb in a church. Uh, patru bărbați urmau ca să schimbe un bec într-o biserică. And an older person came up and said, "You can't change that light bulb." un bătrân, să spună, "Nu puteți să schimbați uh, becul ăla." It's always been there. Întotdeauna a fost acel bec acolo. A light bulb. Un bec. It, it seems kind of silly, but sometimes we can be so stuck Uh, pare poate o prostie uh, ima, uh, ilustrația asta, dar de multe ori putem să devenim așa de prinși în obiceiurile noastre. We don't even want to change the lighting. Încă nici nu vrem să schimbăm o lumină. We have to be flexible to move forward. Trebuie să fim flexibili ca să putem să mergem înainte. And to run the race. Și ca să alergăm această alergare. Now this is important. Foarte important. Moses Moise and Joshua și Iosua were different people. erau oameni diferiți. They led differently. Ei au, au avut un stil de conducere diferit. There was one great similarity between them. Dar o mare uh, asemănare erau între ei. They loved the presence of God. Iubeau amândoi și Moise și Iosua prezența lui Dumnezeu. Theo loved the presence of God. Theo a iubit prezența lui Dumnezeu. He's like a pioneer. El a fost un pionier. He was a Moses. A fost un Moise. That kind of led the people out. Care a condus oamenii afară. Because in 1995 it was a lot different than it is now. În 1995 lucrurile erau total diferite de cum sunt acum. The first time I came, I spoke at a number of churches. Prima dată când am venit, am, am vorbit la mai multe biserici de aici în oraș. Bărbații stăteau pe o parte, femeile pe cealaltă parte. It was the culture. Așa, așa era cultura. But to change the culture, dar ca să se schimbe cultura, you have to be willing to declare a new message. Trebuie să fii gata să declare un mesaj nou, proaspăt. Theo was willing to be a pioneer. Theo a fost pregătit să fie un pionier. And not everyone liked him. Nu toți l-au iubit. Some people hurled insults at him. Mulți l-au insult, aruncat insulte împotriva lui. The second time I came, a doua oară când am venit, he said they put you on the radio. Uh, au spus, uh, m-au pus pe ra la radio. In Oradea. În Oradea. That these people from America are bringing a strange message. Și uh, au, au anunțat la radio că oamenii aceștia din America aduc niște mesaje străine. Because they didn't understand. It's a, it's a new message. Că n-au înțeles că e un mesaj proaspăt. It's an old message from the Bible. Un vechi, un mesaj vechi din Biblie. But it was a time for change. Dar a fost un timp pentru schimbare. We don't have all the revelation yet. Noi încă nu avem toată revelația care ne oferă Biblia. Right? Nu e așa? There's no perfect church. Nu este o biserică perfectă. We're not ready for the return of Christ yet. Încă nu suntem pregătiți pentru întoarcerea lui Isus Hristos. Încă. He's coming back for a glorious church. El vrea să revină with, pentru o biserică glorioasă, fără nici o pată. Without blemish. Fără nimic, nicio uh, nicio zbârcitură. We have a lot of wrinkles in our church. Noi încă avem multe uh, uh, zbârcituri în biserica noastră. There's a few wrinkles here, I think. 100% la noi la, uh, și în New York, dar și aici la voi probabil există so, câteva uh, we, zbârcituri. We haven't arrived yet. Încă n-am ajuns. Can we run the race? Vom putea noi alerga ă, alergarea asta. I, I never saw the connection before. Încă n-am văzut legătura înainte. Because they've gone on before us. Datorită faptului că acești martori au mers înaintea prezenței lui Dumnezeu, înaintea noastră, and pressing up against us, și presează asupra noastră, let's lay aside every weight, hai să punem deoparte orice greutate and the sin, și păcatul. And let's run the race with endurance. Și hai să alergăm această alergare cu toată stăruința. The, the greatest tribute to Theo, cel mai mare tribut care putem să-l acordăm lui Teo is that the church is growing stronger right now. Este că acum biserica Salem a crescut mai puternică după ce el, el a promovat Amen. la Domnul. Nu e așa? I'm so impressed he built such a solid foundation. Sunt așa de impresionat că Teo a zidit o fundație atât de puternică. So we can build a skyscraper on this. Ca acum noi să construim un zgârie nor pe ceea ce el a, a construit. Amin? to not just affect Oradea, but Romania. Nu numai să avem o influență în Oradea, dar în România. And Europe. Și în Europa. Your best days are ahead. Lucrurile, zilele mai frumoase vor fi acum înaintea voastră. So understand, Așa că înțelegeți. When Joshua came to the Jordan River, când Josua a venit la râul Iordan, he was the new leader. el era noul lider. And he wasn't completely like Moses. El nu era leit asemănător cu Moise. The Bible says that Moses led with a staff. Uh, Biblia spune că Moise a condus cu un uh, toiat. He was a shepherd. El era un păstor. He would hold it up and he parted the Red Sea. El a ridicat acel toiac și uh, Marea Roșie s-a despicat în două. He touched a rock and water came out. A, a lovit piatra, a atins piatra și a ieșit apă din ea. He led the people with a staff. El a condus uh, Israel cu un toiac. Joshua led with a spear. <laughs> Uh, Iosua însă a condus poporul cu o suliță. He was a warrior. El era un războinic. Moses was a shepherd. Din nou, Moise era un pastor. Joshua was a warrior. Iosua un războinic. Remember when, when up on the hill Moses went up when they were going to fight the Amalekites? Țineți minte când Moise s-a ridicat pe munte în timp ce Israelul se bătea cu amaleciții? And God said, as long as you hold your hands up. Și Dumnezeu i-a spus, atât timp cât tu ții toiagul și mâinile sus. Israel will win on the battlefield. Israel va, va câștiga bătălia. Moses got tired. Moise s-a obosit. He sat down. S-a pus jos. <laughs> So they lifted up his hands. Așa că au venit Aron și Hur și au ridicat mâinile. But down in the battlefield, dar acolo, acolo pe uh, terenul de câmpul de luptă, there were no staffs, there were spears. Nu erau nu erau nicio niciun toial, ci erau doar sulițe. There was warriors. Erau războinici. So the first point is shepherd versus warrior. Așa că diferența dintre Moise și Iosua era că el, unul era păstor, celălalt războinic. unul, unu, with conducea cu toiac, celălalt cu, cu suliță. Because the idea now is taking possession of the land. Ideea este acum cum anume ei posesiunea asupra țării promise. You know the devil doesn't like the church? Știi de ce nu-i place lui Satan de biserică? I'm in the right place, aren't I? Nu, nu, sunt în locul potrivit. He doesn't only not like it. He hates the church. De fapt, Satan urăște biserica. In Matthew 16 it says, În Matei 16 spune așa. Jesus says this. Isus spune în felul următor. I will build my church. Eu îmi voi zidi biserica. Comma. Virgulă. And the gates of hell will not prevail against. Porțile iadului nu vor birui. Why does he put church and hell in the same breath? Cum depune Dumnezeu și biserică și iadul în aceeași propoziție? El avertiza ucenicii lui. I'm build, Eu îmi voi zidi biserica. Iadul vă va, vă va sta împotrivă. Dar voi veți câștiga. That is the, that is the promise of Scripture. Aceasta este promisiunea Scripturilor. In Matthew chapter 11, în Iosua capitolul uh, în, în Matei capitolul 11, Jesus said this. Iisus a spus așa. From John the Baptist until right now. De la Ioan Botezătorul până acum. The kingdom of heaven has been forcefully advancing. Uh, împărăția lui Dumnezeu a avansat într-o într forță. And forceful people are laying hold of it. Și oamenii care pun cu forță mâna pe ea o vor, o vor primi. For the kingdom of God to come to earth. Pentru ca împărăția lui Dumnezeu să vină pe pământ. It takes a church that's willing to press into it. E nevoie de o biserică care să preseze și să a, uh, să acapareze teritorii noi. It doesn't happen with passive people. nu se, nu se va întâmpla cu oameni pasivi. There's a violence that Trebuie. must resist the church. Există o, o forță violentă care ar vrea să stea împotriva bisericii. And we're going in to possess the land. Dar noi vom merge împotriva ei ca să luăm țara. It's a new day. E o nouă zi. So shepherd versus staff versus spear. Așa că toiag în comparație cu suliță. Moses was a pioneer. Moise a fost un pionier. Most of his leadership decisions was by himself. Deciziile lui Moise au fost de unul singur. He's up on the mountain. El era pe munte. Holding his hands up. Ținea mâinile sus. Joshua was with the team. Iosua era cu echipa acolo, se bătea. Era acolo în mijlocul luptei. There was a, there's a pioneer spirit in Moses. Era un duh de pionier în Moise. Like there was in Theo. Cum a fost și în But Joshua had to be a team leader. Dar Iosua a trebuit să fie un om care să lucreze cu o echipă. You can only defeat the enemy by, by being part of a team. Și nu, nu putea să, uh, să se împotrivească uh, inamicului decât dacă era parte a unei echipe. So that's a, a challenge to you. Asta e o provocare pentru tine. A team leader, un uh, lider de echipă, but a team. Dar are nevoie de o echipă. Because to possess the land, fiindcă ca să pui mâna pe it takes țară, many gifts and many warriors. e nevoie de multe daruri și mulți războinici to move forward. Ca să mergi înainte. Number three. Numărul 3. Moses fought the enemy just for passage, for safe passage through. Moise s-a, luptat cu inamicul doar ca să poată să treacă prin țara lor. Joshua fought the enemy Iosua s-a luptat cu inamicul for possession. ca să poseseze acea țară. He was actually bringing God's rule to the promised land. De fapt, el aducea uh, uh, God's rule, God's stăpânirea lui Dumnezeu peste acea țară. I believe the city of Aradia, uh, domnirea lui Dumnezeu. Eu cred că orașul Oradea will be greatly blessed because of Salem Church. Va fi foarte binecuvântat datorită bisericii Salem. Because God's kingdom is going to come through you to affect the city. Fiindcă împărăția lui Dumnezeu va veni prin voi și va afecta până și orașul. But we have to be willing to change. Dar trebuie să fim gata să ne schimbăm. Okay, I want to go to Joshua chapter 1 now. Ah, acum să mergem la Iosua capitolul 1. I want to read a couple, uh, just maybe maybe two verses there. Și vreau să citesc câteva versete de acolo. So Joshua chapter 1. Iosua capitolul 1. Now my my goal this morning Scopul meu în dimineața aceasta is simply to blow into the sail of this church. To blow into the sail of this church like a Vreau ca să ca să suflu în pânzele bisericii sale. I think you have a you have a good uh, master sailor here. Cred că aveți un cârmaci bun aici. We've got the helm. Capitanul, ok? We're, e, e, la, e la volan. We're going in vision. E la uh, cârmă. Going somewhere. Vom merge undeva, avem o viziune, o direcție. Now let me say this. Și vreau să vă spun următorul lucru. Moses' vision Viziunea lui Moise and Joshua's vision și viziunea lui Iosua was identical. erau identice. It was promised land. Era țara promisă. The vision doesn't change. Viziunea nu se schimbă. But we have to be willing to change our methods to secure the promise. Dar noi trebuie să poate să fim flexibili în a schimba metodele ca să ne asigurăm că promisiunea devine o realitate. Amen. Amin. You know how I spell spell change? Știu, știți cum uh, uh, uh scriu eu cuvântul schimbare? Pain. P-A-I-N. Pain. <laughs> Durere. Așa, așa, așa îl, îl scriu eu. Change means you have to stretch. Schimbarea înseamnă că trebuie să, să te întinzi puțin. Being willing to do things differently. Să fii gata să faci lucrurile puțin diferit. New ways to do things. Metode noi în a face lucruri. I'm, I think I'm just going to talk about three words this morning. În dimineața asta o să vorbesc doar de trei cuvinte. For, for time's sake here from Joshua chapter 1. Timpului din Iosua capitolul 1. You got it there? Let's do let's let's just we'll read verses 1 and 2. Vom citi versetul 1 și 2. You can read it for me. După moartea lui Moise, robul Domnului, Domnul a zis lui Iosua fiul lui Nun, slujitorul lui Moise: Robul meu Moise a murit. Acum, scoală-te, treci Iordanul acesta, tu și tot poporul acesta și intrați în țara pe care o dau copilul lui Israel. Hold that, hold that in your mind right now. Țineți acea, aceste propoziții, aceste versete în minte. I want to give one more difference. I think it's important between Moses and Joshua. Vreau să vă mai dau încă o diferență între Moise și Josua. Okay? Okay? This is a big one. Okay, una mare. I'm not sure how to say it culturally. Nu știu cum o să pot să zic din, <laughs> să fie ok din punct de vedere cultural. Moses was unwilling to confront people. Moise nu a, nu a fost uh, doritor să-i confrunte pe oameni. He wasn't willing to challenge people. Uh, n-a fost așa de doritor să îi provoace pe oameni. He was a shepherd. He had the staff. El era un păstor, avea toiagul. He loved deeply. El iubea uh, într-un mod adânc. But there was a covenant in Israel. Dar a fost un legământ în Israel. That the male children were supposed to be circumcised. Că și anume că băr bărbații, băieții, băieții trebuiau circumciși. But Moses refused to do it. Moise însă a refuzat ca să facă asta translate okay? Să fie tăiați împrejur. He made his wife do it in Exodus chapter 4. În cele din urmă a pus-o pe soția lui să îi uh, taie împrejur. And when they finally went through the Jordan River to the promised land, și când au mers cele din urmă prin râul Iordan în țara promisă, guess what the first thing God told Joshua to do? Ghiciți care a fost primul lucru care i-a spus Dumnezeu lui Iosua să-l facă? Men, line up! Bărbaților, haideți! Because Moses refused to do that. Fiindcă Moise a refuzat să-i taie împrejur. <laughs> And they're saying, Joshua, why are you sharpening all those stones? <laughs> Poate îl întreba în dimineața aia pe Iosua, dar de ce ascuți așa multe pietre? Just line up. Oh, nu, faceți numai rând, bă bărbaților, haideți, toți băieți, bărbați, haideți. You'll know soon enough. O să aflați imediat ce se întâmplă aici. The first thing Joshua had to do. Primul lucru care trebuie să-l facă Iosua was circumcise the men. И се тая împrejur pe toți bărbații. To get in their face. Direct în față. To be willing to confront for change. Să-i confrunte pe bărbați și pe întreg Israel direct cu schimbare. To challenge them to the core of their being. Să-i provoace direct acolo unde îi dorea mai tare. Here for a purpose. Suntem aici pentru un scop. We're going to walk in covenant with God. Vom umbla în legământ cu Dumnezeu. We're going to love him and one another. Îl vom iubi pe Dumnezeu și unul pe celălalt. And we're not going to compromise. Și nu ne vom compromite. I can guarantee you. Pot să-ți garantez. The people who get close to Ted, oamenii care vor fi aproape de Ted, he's going to challenge you. El o să-i provoace, el o să-i provoace. Să nu se compromită. To go forward. Să meargă înainte. To possess the land. Să să prindă uh, să acapareze să cucerească țara. You ready for that? Sunteți gata pentru aceste provocări? Line up. <laughs> <laughs> Alineați-vă. Thank God the New Testament, huh? Slavă Domnului că suntem în Noul Testament, amin? But it hurts just as much. <laughs> Dar cred că doare la fel. Ce altfel de circum. Okay, three words. Trei cuvinte. In verse in verse 2, în versetul 2, it says Moses my servant is dead. Spune robul meu Moise a murit. Now therefore arise and cross over. Acum scoală-te, treci Iordanul acesta. To the land which I am giving them. Tu și tot poporul și intrați în țara pe care o dau copiilor lui Israel. The, the children of Israel. Copiii lui Israel. I'm going to push you a little bit. O să vă provoc puțin. I'm, yeah, provoke. Yeah. I'm going to provoke you. I'm going to blow in your sail. O să, o să suflu în pânzele uh, bărcii voastre. Sometimes in English or Romanian, until you go into the Hebrew or Greek, you don't get the full meaning, as you said this morning. Uh, exact așa cum spunea și pastorul Ted, dar până nu ajungi la rădăcina cuvântului în greacă sau ebraică, nu vei înțelege cu adevărat acel verset. It was a plastic moment. A fost un moment plastic It was a molten moment. Uh, a fost molten. Molten? Something's melted and you have to uh, un, un moment în care I'll tell you this. I was an engineer for General Motors. Eu am fost un inginer pentru General Motors. I worked in a aluminum foundry. Eu uh, lucram într-o turnătorie de aluminiu. And we made aluminum parts for automobile. Și noi cream, uh, turnam aceste părți din, crea, din uh, aluminiu pentru mașini. And I was a process engineer to make parts. Și eu eram un inginer în acest proces prin care făceam părți la mașinile GM. I loved my job. Iubeam foarte mult slujba mea. But when we made aluminum car parts, dar când făceam aceste părți din aluminiu pentru mașini, you have to pour molten aluminum. Uh, trebuia ca să torni uh, aluminiu anumit topit 1400 degrees Fahrenheit. <laughs> la uh, sute, la sute, dacă nu mii de uh, grade Celsius. But there's a moment. Dar era un moment when a shot, uh, a plunger pushes the molten aluminum into the die. Când o presă împinge acel uh, uh, acel lichid, aluminiu lichid direct în uh, formă. If you wait too long, dacă aștepți prea mult, it starts to freeze. Începe să se să înghețe. And you make junk. Și faci uh, gunoi din acel aluminiu. Și nu se mai poate folosi acel aluminiu pentru nimic. It's called a molten moment. Și se numește un moment de, uh, de topire. Momentul topirii. A moment when you have to be willing to move forward. Momentul în care tu trebuie să fii gata să te miști înainte. Historians call it a hinge. Uh, istoricii o numesc un moment al balamalelor. 2013 is a hinge year for this church. 2013 este un an de, pe balamale în această biserică. You're doing so well. Vă descurcați de minune. I'm so proud of you. Sunt așa de mândru de voi. But be ready for things to change. Dar fiți gata ca lucrurile să se schimbe. The first thing God told Moses. Primul lucru care le-a spus Joshua, Joshua. Uh, Dumnezeu lui Iosua. He said, "Now." A spus acum. Which was a command. A fost o poruncă din partea lui Dumnezeu. Stop mourning, he was saying. Nu mai plângeți. The mourning was necessary. Perioada de plângere, uh, de doliu, a fost necesară. It was needed for their souls to heal. A fost uh, uh, nevoie pentru sufletele lor să se vindece. But there is a moment. Dar există un moment. Where he actually commands. Când Dumnezeu poruncește. Now. Acum. There was an urgency and immediacy. O urgență, uh, uh, o uh, necesitate ca să te miști imediat that they could not go back. Nu mai puteau să meargă înapoi. They couldn't stay where they were. Nu mai puteau să stea unde sunt. They had to move forward. Trebuia să meargă înainte. In Christianity there is no neutral. În creștinism nu există neutru. There's only reverse or forward. E ori mergi în spate, ori mergi înainte. We're either going backward or we're going forward. Ori mergem înapoi, ori mergem înainte. I don't know about Romanians. Nu știu cum, e rom, cum sunt românii. But Americans are always looking for the neutral. Uh, <laughs> dar uh, americanilor le place, mai ales la mașini automate, să stea în neutru. They want to stay in one spot. Vor să stea într-un singur loc. Impossible. Imposibil. The world has a, has a current. Uh, lumea are un curent. And if you try to stay still, dacă vrei să stai pe loc, the world will take you right where it's going. Lumea te va duce înapoi unde merge ea. You can't help it. Nu te poți nu poți face altceva. It's, it's just a principle of life. E un principiu al vieții. Either you're forcefully advancing, ori a, ori avansezi într-un mod forțat, or you're going backward. Ori mergi cu cursul curentul înapoi. This, this church has an anointing to move forward. Dumnezeu va da ca biserică o ungere să înaintați. So a word came shocking Joshua. Așa că a venit un cuvânt care l-a șocat pe Iosua. Not tomorrow. Nu mâine. Not next week. Nu săptămâna viitoare, Iosua. Not next month. Nu luna viitoare. Not next year. Nu anul viitor. Now. Acum. Now you must move forward. Acum, Iosua, trebuie să mergi înainte. There's something on this church. Este ceva peste voi ca biserică. It's a, it's a, it's a hinge moment. Este un moment al balamalelor. And now's the time. Uh, uh, al deciziei și acum e momentul. This next word in the Hebrew Următorul cuvânt în limba ebraică it's arise. este să te ridici, scoală-te. I want to give you five aspects of what God was telling Joshua. Și vreau să vă dau cinci aspecte la ce anume uh, a vrut Dumnezeu să spună lui Iosua. It's kind of it gives it, it gives this word color. Dă această uh, acest cuvânt dă culoare acestui cuvânt. The first thing it means Primul lucru care înseamnă a te scula, scoală, te treci Iordanul acesta. Which is just common sense E pur și simplu It means stand up from whatever position you're in right now. Ridică-te în picioare din orice poziție în care ești acum. If you're sitting down, dacă stai jos, He's commanding, stand up. Îți poruncește Dumnezeu, stai sus. If you're laying down, dacă stai culcat, you must stand up right trebuie now. să te ridici acum, sus. It's a change in posture. Este o schimbare în postura trupului tău. It's a willingness e o dorință to go higher de a merge la un alt nivel mai sus. Wherever you're at right now. Oriunde ai fi tu în viața ta acum, wherever I'm at, oriunde sunt eu în viața mea. we're being challenged at home in a very similar way. suntem provocați și noi ca biserică acasă, la asemănător cu voi. God is saying, stand up. Dumnezeu ne spune, ridică-te. Schimbă-ți poziția. We just get stuck de multe ori rămânem uh, prinși, parcă, înțepeniți. When I close this message today, Când voi încheia acest mesaj astăzi, I'm pray over people to stand. O să mă rog uh, pentru oameni ca ei să se ridice în interiorul lor. To change your position. Să schimb poziția voastră. Da. How do your friends see you? Cum te văd prietenii tăi? How does your spouse see you? Cum te vede soția sau soțul? How do your work associates see you? Cum te văd colegii de muncă? If they think about you, to think about a Christ follower? Când se gândesc la tine, se gândesc la cineva care îl urmează pe Hristos? They see a passionate lover of God? Văd în tine un om care îl iubește în mod pasional pe Dumnezeu? A lover of people? O, o persoană care iubește oamenii? A lover of the poor? O persoană care iubește săracii? A self-sacrificing person? O persoană care se jertfește? If you need a little bit of uh, change, dacă ai nevoie de puțină schimbare, I'm going to challenge you to stand up. O să te provoc okay? să te ridici. Right, Amin? All in. Okay? O, All in. Toți. We're gonna, we're gonna stand up. O să ne ridicăm cu toți. We're not gonna stay where we're at. Nu o să stăm acolo right, unde right, suntem. Amin, biserică. That's the first thing we said, arise, Joshua. Asta e primul lucru care spune ce înseamnă cuvântul a te scula. Second one, second aspect means this. Al doilea aspect acestui cuvânt în ebraică e următorul. To be established in the new thing I'm doing. Să te adâncești, uh, să te stabilești în nou lucru pe care îl fac eu acum, spune Dumnezeu. To fix your mind on the new. Să-ți fixezi mintea pe lucrurile noi pe care Dumnezeu vrea să le facă. Just let that sink in for a second. Mă vreau ca să lasă marinați puțin uh, ideea asta to be established. Să fii stabilit. In the now word of the Lord. În rădăcinat în ceea ce face Dumnezeu acum. The methods we used 20 years ago, metodele care le-am folosit acum 20 de ani, 10 years ago, acum 10 ani, won't work today. Nu vor funcționa astăzi. The Bible doesn't change. Biblia nu se schimbă. Principles don't change. Principiile nu se schimbă. But the methods have to change. Dar metodele noastre trebuie să se schimbe. So when I when I ask you to arise, când o să vă provoc să vă ridicați, change your position, să vă schimbați poziția, to go all in, să să dați totul, it means I'm willing to be established in the new thing God is doing. Înseamnă că ești gata să fii înrădăcinat în lucrurile noi pe care Dumnezeu vrea să le facă. There may be new ministries to the city. Poate Dumnezeu va începe și va pune în inima ta lucrări noi pe care biserica le poate face pentru oraș, pentru a sluji nevoile orașului acestuia. Poate vor fi noi metode pe care biserica le va folosi. One thing we started in Messina recently. Un lucru care l-am început în Masena uh, la noi acasă recent. Similar to what you do here. Foarte asemănător cu ce faceți voi. We have a healing team. Avem o echipă care se roagă pentru vindecări. Before half hour before the service. Jumătate de oră înainte de a începe slujba. And a half hour after the service. Și jumătate de oră după. And we have the people that will be praying all week long. Și oamenii aceia care vin în față să se roage pentru oameni bolnavi sau pentru nevoi, se roagă toată săptămâna. Because they know on Sunday they're going to be up front. Fiindcă ei știu că duminică vor veni în față și se vor ruga. So they ask God to give them words of knowledge. Și îi cer lui Dumnezeu, Doamne, dăm cuvinte de cunoștință, cuvinte profetice. It's one of the 12 gifts. Una din cele 12 uh, road, uh, daruri ale Duhului Sfânt. It's one of the language, it's a language of the Holy Spirit. Este una din limbile Duhului Sfânt. So three weeks ago, acum trei săptămâni, um, the people that prayed gave the what their words of knowledge were to me. Uh, au venit cei din echipă și au dat acele cuvinte profetice, cuvinte, cuvinte de cunoștință mie. And so, like we do every single week, cum facem în fiecare săptămână, we have a prayer team up here. Avem aici o echipă de rugăciune. Before and after service. Uh, uh, ei slujesc oamenilor din biserică. And they pray all week for you. Se roagă toată săptămâna pentru voi. And there's a few words of knowledge here. Și ei au primit uh, dimineață câteva cuvinte de cunoștință. If there's anyone here this morning, dacă e cineva aici în dimineața asta, that woke up with a, a rash on their wrist. Și asta a fost cuvântul. Dacă v-ați trezit pe uh, încheietura de la mână cu o iritație. That's moving up their arm. Și iritația respectivă începe să înainteze pe, pe mână. God wants to heal you today. Dumnezeu vrea să te vindece astăzi. I didn't know what happened. Eu nu știu ce s-a întâmplat. I preached that day. Am predicat mesajul meu din dimineața. The team was up there after service. Echipa de rugăciune au fost aici în față și după slu uh, uh, slujbă. There was a woman who had been previously an alcoholic. A fost o femeie care uh, înainte era alcoolică. It was her second service. A fost a fost la doilea serviciu din acea dimineață. She woke up that morning with a rash on her left wrist. În dimineața aia ea s-a trezit cu o iritație pe mâna stângă. And it was moving up her arm. Uh, exact la încheietură și începea să uh, uh, înainteze pe mână. So she went up for prayer. Ea a venit la rugăciune în față la echipă. And God healed her right on the spot. Dumnezeu a vindecat-o imediat. So last Sunday, <laughs> duminica trecută, I met her. I didn't know this happened. Am întâlnit-o, nici n-am știut că s întâmplat toate I met her. I said, "Would you be willing to tell the church?" Am întâlnit-o uh, în biserică și am spus, "N-ai vrea ca să mărturisești față de întreaga biserică?" She did an amazing job sharing how God is so real. Și a mărturisit înaintea întregii biserici cum Dumnezeu atât de real a atins-o. She just became a Christian. Și chiar recent a devenit creștină. And God showed himself how real he is. Și Dumnezeu s-a arătat ei cât de real el este. See, it's just a new method, a new way of, of extending the kingdom. Și asta nouă ca biserică Dumnezeu ne-a arătat că este o metodă nouă prin care să extindem biserica. So when God says arise, așa că Dumnezeu îți cere să te ridici, he's asking you to be established in the new thing he is doing. Îți cere ca tu să te înrădăcinezi în lucrurile noi pe care el vrea să le facă. Și să dai totul pentru asta. Okay, you doing okay? Okay, până acum vă uh, sunteți cu mine? Number three. Numărul 3. Under this word arise a treia însemnătate a acestui cuvânt, scoală-te sau ridică-te, he it means to be fulfilled. Înseamnă să fii împlinit. He was promising Joshua and the people of Israel. Le, uh, le făcea o promisiune lui Iosua și poporul Israel. That in this new thing that I'm doing, că în lucrul nou pe care Dumnezeu urma să-l facă, you're gonna find personal fulfillment. Vă veți simți o împlinire personală perfectă. There's nothing more there's more nothing more awesome than that. Nu e nimic mai frumos decât asta. We all work hard. Toți muncim din greu. But to feel that sense of fulfillment in your heart. Dar să simți că ă, ă, o împlinire aia în inima ta când lucrezi și faci ceva. That you're in the center of God's will. Îți dai seama că ești în centrul voii lui Dumnezeu. This kingdom is coming to earth as it is in heaven. Că împărăția lui coboară pe pământ așa cum este în cer. His peace, his joy, his righteousness. Pacea, bucuria, ă, neprihănirea lui coboară. And I'm a part of bringing that to the city of Oradea. Și eu sunt parte ca să aduc asta aici în orașul meu Oradea. God promised them you're going to know fulfillment in this. Dumnezeu le-a promis că veți găsi o împlinire înăuntru vostru. I can prophesy over you. Pot să prorocesc peste voi. If you're willing to change your position, dacă voi veți fi gata, dacă tu vei fi gata să schimbi poziția ta, if you're willing to not compromise, să nu mai te compromiți, You will be established in the new. Vei fi înrădăcinat în lucrul nou pe care Dumnezeu l-a face aici. And you'll have that sense of fulfillment. Și tu vei simți acea împlinire înăuntru tău. With testimonies to share. Cu mărturii care le vei împărtăși despre lucrurile minunile care Dumnezeu le va face. Come on. That's Amin? okay. I like that stuff. <laughs> let's Amin? go. Number four. Numărul 4. Now Theo would have liked this. Uh, Theo uh, Theo would have liked this. Lui Theo i-ar fi plăcut următorul punct. He used to say, I want the power. <laughs> El totdeauna spunea, vreau puterea. It means literally înseamnă to become powerful. Să devii puternic. When God sends you on a mission, când Dumnezeu te trimite într-o misiune, He empowers you to accomplish it. El îți dă puterea să o îndeplinești, să o sfârșești. You stand up. Să te ridici. Get established in the new. Vei fi înrădăcinat în lucrurile noi. Experience fulfillment. Vei experimenta împlinire sufletească. He gives you power over those things that used to master you. El îți va da puterea peste aceste lucruri, acele lucruri care te stăpâneau pe tine ca tu să le stăpânești. I'm a sinner saved by grace. Eu sunt un păcătos salvat prin harul lui Dumnezeu. I was a happy sinner. Eram un, un uh, păcătos fericit. I had so much fun. Eu mă distream în timp ce păcătuiam. I wasn't a depressed sinner. Nu eram un uh, păcătos depresiv. I came from a great family. A, a, am venit dintr-o familie foarte faină. My mom and dad are still alive, happily married, having fun. Uh, părinții mei încă sunt în viață, sunt căsătoriți, fericiți, se distrează. I have three brothers very successful. Am trei frați foarte su de, de succes. I was youngest, I'm following in their footsteps. Uh, eu sunt uh, ce cel mai tânăr și urmez și eu în pașii lor. I met Jesus. Uh, asta era viața mea până l-am întâlnit pe Isus. He said, you can't do these things anymore. <laughs> Și Dumnezeu mi-a spus, nu mai poți să faci lucrurile alea. I have more fulfillment for you. Am ceva ce te va împlini mai mult. I have a destiny. Am un destin pentru tine. I have a purpose for your life. Am un scop, Don, pentru viața ta. So I, I, I surrendered my heart. Mi-am predat viața mea. Gave him, I was all in. I-am dat totul, all in. Everything. Totul i-am dat lui. But there are some things that still had mastery over me. Dar erau câteva lucruri care încă mă stăpâneau pe mine. I still struggle. Încă mai am poate probleme în acele direcții. Let's be real here. Hai să fim realiști. Is this the perfect church? Aici avem o biserică perfectă? We have struggles. Avem și noi fiecare provocările și problemele noastre. I have accountability with people. Și eu trebuie ca să dau să fiu responsabil față de persoane să le spun ce se întâmplă în acele domenii. They can ask me any question at any time. Câteva persoane le las ca să mă întrebe orice întrebare oricând. About anything. Despre orice. Or we can, we can hide. Sau putem să ascundem acele domenii din viața noastră. People hide in church, you know? Știți că unii oameni se ascund în biserică? The second sin Adam committed. Al doilea păcat pe care l-a făcut Adam. First was he he he disobeyed, he ate the fruit. Prima a fost că n-a ascultat, a, a fost neascultător și a mâncat fructul. The second thing he did. Al doilea lucru. Was he hid. S-a ascuns. We can become hiders. Putem să fim oameni care se ascund. I don't want to be a hider. Eu n-aș vrea să fiu o persoană care se ascunde There's în biserică. There's a lot of hiders in church. Sunt prea mulți oameni care se ascund în biserici. Because we know we're supposed to to not sin. Fiindcă toți știm că n-ar trebui să păcătuim. But sometimes we're not honest with ourselves. Dar câteodată nu suntem sinceri cu noi înșine. We're not honest with our friends. Nu suntem sinceri cu prietenii noștri. And we hide. Și ascundem. And the more we hide, cu cât ascundem mai mult, the more victory the enemy can have over us. Cu atât mai multe victorii Satan poate să aibă împotriva noastră. I personally believe, eu personal cred, you cannot know total victory. Nu poți să știi victorie totală without total vulnerability. Până nu devii vulnerabil total. Hello? M-ați înțeles? When Joshua said line up, când Josua le-a spus uh, faceți un rând, that's total vulnerability s-au lăsat vulnerabili pe mâna lui Iosua. Otherwise we're playing games. Altfel ne jucăm jocuri. We can be professional hiders. Putem să fim uh, as, uh, să ne ascundem într-un mod profesionist. Does this translate okay? <laughs> yeah. Is right church? M-ați înțeles ideea care vreau să o transmit? He wants us to become powerful. El, Dumnezeu vrea să fim puternici. That whatever has tried to master you, că orice a încercat să stăpânească pe tine, Arise means I'm going to give you power over those things. Dumnezeu spune, a te ridica înseamnă că îți voi da putere peste acele lucruri. Amin? That's where the Amin? tongue right there. Amin. I don't know about you, but I need that. Am nevoie de acest cuvânt. I'm hopelessly, helplessly dependent on the Holy Spirit. Sunt pur și simplu, de, nu pot fără, îs dependent de Duhul Sfânt. Să mă ajute. I'm a wreck without Jesus. Sunt o, uh, un... Uh, Uh, nimica fără, fără Duhul Sfânt. Hello? Alo? It's a great church. Sunteți o biserică foarte faină. You're, you're tracking. What? They're tracking. Uh, sunteți cu mine. <laughs> mă urmăriți. Number five. Numărul 5. The last one. A, a, a cincea însemnătate a cuvântului scoală-te, a ridicat. To persist. Este să perseverezi. To, be, to have perseverance. Să fii perseverent. to grab a hold of the new, să prinzi lucrurile noi, and not let go. Să nu lași nici cum. You're unwilling to go back. Să nu mai vrei să mergi înapoi. The only direction is forward. Singura direcție înainte. We have we have a a breed of dog in America. Avem Maybe it's here. Avem uh, o o rasă de câine called pitbull. You have that? Uh, numit pitbull. Aveți și voi? Bad, bad dogs. R câini răi de tot. But one of their one of their characteristics Unul din caracteristicile lor is when they get a hold of something, este atunci când ei prind cu dinții lor you, ceva. You cannot get it away from them. Nu poți să scoți din gura lui acel lucru. You cannot open their jaws. Nu poți să deschizi falca lor. That's the idea behind this word. Și asta e ideea în spatele acestui însemnătăți a acestui cuvânt. You sink your teeth in the new thing God's doing. Îți înfingi dinții în acest lucru nou pe care Dumnezeu l-a va face. Even if you're uncomfortable. Chiar dacă ești uh, lipsit, nu ești confortabil. And don't let go. Și nu lași. Okay? Nu lași. You know why Jesus taught, I think it's in Luke 5, Luke 5. În Luca capitolul 5 Isus a învățat. He talked about new wine. A vorbit despre and old vin right? nou și vin vechi. It's an interesting story. O poveste foarte interesantă. It says John the Baptist's disciples. Spune că ucenicii lui Ioan Botezătorul and the Pharisees. Și farisei. Now they were enemies before. Înainte erau uh, erau dușmani. The Pharisees came against John. Uh, farisei veneau împotriva lui Ioan. But now when the new move of God comes, Jesus, când a venit mișcarea lui Dumnezeu Isus, the old moves get together. Uh, vechi uh, Ioan, uh, ucenicii lui Ioan Botezătorul și farisei, ucenicii fariseilor vin împreună. To pursue the next thing happening. Ca să persecute următorul lucru nou pe care Dumnezeu îl face. Make sure you're not a Pharisee. Ai grijă să nu fii un fariseu. Or even John's disciples. Sau să fii un ucenic al lui Ioan. They said to Jesus, our disciples fast, how come your disciples don't fast? Au venit ucenicii lui Ioan la, la Iisus, uh, ucenicii noștri postez, dar ai tăi de ce nu postez? In other words, we have ways of doing things. Noi avem lucruri cum, uh, anumite moduri cum facem lucrurile. This the right way. Așa este cu alea cea John taught us to fast. Ioan ne-a spus să postim. You know what Jesus said? Și ce a spus Isus? You're not going to fast right now. Acum nu trebuie să postiți. Why would you fast if the bridegroom is with you? De ce să postiți când mirele e cu voi? The day will come when they will fast. Ziua va veni când ei vor posti. But not now. Nu acum. Let me tell you a parable he said. Hai să vă spun o, un, uh, o pildă care a spus-o. You can't sew a new piece of cloth on an old piece. An nu poți să coși o, uh, o bucată nouă de, uh, de material pe, una, pe un material vechi. And you can't put new wine in an old wineskin. Și nu poți să pui uh, într-un butoi, uh, într-un, uh, cum se numește, de vin? Într-un burduf, vin nou într-un burduf vechi. Or it'll burst Sau va exploda acea piele din acel burduf. And you'll lose both the skin și vei pierde și pielea de animal, and the wine. dar și vinul. There's two things he was saying there. Sunt două lucruri pe care le spunea acolo. this is a challenge to everybody. Și asta e o provocare pentru toți. Because he says, he goes on that one text and says this. Merge într-un anumit pasaj și spune în felul următor. If people go back to the old wine, dacă oamenii merg la vinul vechi, they'll prefer it. O să le placă mult. And they won't stay with the new. Și nu vor sta cu vinul nou. It was a hinge moment he was teaching them. Le, le, le vorbea despre un moment de, uh, de balamale, cum ar fi. In time. În timp. You know why they don't like the new wine? Știți de ce uh, nu le-a plăcut vinul nou? Because there was chunks in it. Fiindcă în vinul nou întotdeauna sunt bucăți de, uh, uh, bucăți de uh, strugure. The old wine was smooth. Uh, vechiul vin era, n-avea niciuna din acele bucăți. Erau deja sedimentate acolo jos. Nimic nu va fi diferit. No new things to swallow. Nimic nou, bucăți de strugure ca să le simți acolo în gură. There's chunks in new wine. Dar în vinul nou există bucăți de strugură. Right? Nu? We don't get it all right all the time. <laughs> Nu totdeauna nimerești bine să-l faci oh, vinul. Oh, oh, oh, just a chunk. Oh, numai o bucată de strugură. Right? Nu? And so he says if you drink if you go back to the old you will prefer it. Da, Biblia Isus spune aici că dacă mergi la vinul vechi o să-ți placă. Just spit the chunk out and keep moving. Uh, pur și simplu, ia bucata aia de strugure, scuipă-l și mergi mai departe. Okay? Okay? Right church? Ați All right, biserica. Good. Okay. Bun. One, one more word. Încă un cuvânt. Cross over, he says. O spus în felul următor. Intrați în țara pe care o vă so dau copilul review. Now, Acum, arise, ridicați-vă, and cross over. Și treceți. So I want to, I want to wrap this up. How am I doing? I want to wrap up with crossing over. Acum vreau să vorbesc despre ce înseamnă să treci în țara promisă. There's there's another there's more color to this word. La cuvântul acesta există mai multă culoare. They were ready to go in and give everything for the for the kingdom. Erau gata să intre și să dea totul pentru părăția lui Dumnezeu. And God was empowering them. Acum Dumnezeu le dădea putere to be established in the new. Ca să fie stabiliți, to know, rădăcinați în lucrurile noi. To know true fulfillment. Să înțeleagă adevărata împlinire. The first thing it means <laughs> Primul lucru care înseamnă să treci common sense. Să intrați în țara promisă e You can't go around this problem. Nu poți să înconjori această problemă. You have to pass right through. Trebuie să treceți prin problema asta. Right through the middle of it. Prin mijlocul acestei probleme. Even though it's separating you from your from the promised land. Chiar dacă acest râu vă separă pe voi de țara promisă, you have to go right through. Trebuie să treceți prin el. The middle of it. Prin mijlocul lui. Maybe you could put up Psalm 66 verse 12. Pune verset, Psalmul 66 versetul 12. Remember when, when Daniel was in the lion's den? Țineți minte când Daniel era în, în uh, acea groapă cu lei? The idea was he had to go through it. Daniel a trebuit să treacă prin groapă. He couldn't go around it. Nu putea să ocolească groapa. How about the three Hebrew boys in the fire? Cum e cu uh, cei trei băieți din foc? The Hebrew says they had to go through the fire. Uh, au trebuit să treacă prin acel foc. Can't go around the fire. Nu au putut să ocolească focul. To go into the promised land? Ca să intri în țara promisă? Expect testing. <laughs> Așteptați-vă la teste. Not just coughing up chunks. Nu numai că o să închizi puțin o bucăți de, de uh, strugure. But new levels of testing. Ci nivele noi de testare. We can put there now? It's just one of the psalms. It's a principle in the word. E un principiu care uh, uh psalm care scoate la, la iveală un principiu. That? Ai lăsat pe oameni să încalce pe capetele noastre, am trecut prin foc și prin apă, dar tu ne-ai scos și ne-ai dat belșug. That the whole verse passing through the water, passing yeah. through the fire. Yeah. That's just a biblical principle. E un principiu biblic. And God was empowering them. Și Dumnezeu le dădea putere. To cross over. Să treacă prin. In the Old Testament, you know what's interesting? În Vechiul Testament știți ce e interesant? Before they took cities, înainte ca să cucerească ei cetăți, they had to cross rivers. O trebuie să treacă prin râuri. Rivers lead to cities. Râurile conduc la cetăți cities are built on rivers. De fapt, orașele sunt zidite pe râuri. I'm not sure what river you have to go through. Nu știu prin ce râuri va trebui tu să treci ca persoană. But the, the river Jordan represents this right here. Dar râul Iordan poate să reprezinte următorul lucru. It represents death to self. Losing your life. Uh, reprezintă moartea fa față de sine, le lepădarea de sine. The Red Sea rep represents salvation. Marea Roșie reprezintă mântuirea. Coming under the blood of Jesus. Să vii sub sângele lui Isus, sub apa botezului. Experience forgiveness of sin. Experimentezi uh, uh, iertare de păcate. The Jordan represents losing your life. Dar râul Iordan înseamnă îți pierzi viața ta veche. For the kingdom of God. Pentru a avea împărăția lui Dumnezeu. It's not really a shallow message, it's pretty deep. Uh, mesajul de astăzi nu e unul foarte de suprafață, e destul de adânc. No matter what, we're going through. Vom merge prin râu. Indiferent ce s-ar întâmpla. Nu o să ne punem numai așa degetele no, de la oh, picioare în apă. Ui, oh, that's too cold. Uh, e prea, e prea rece apa. Uh. We're going through. Mergem prin. All the way. Come on. Trecem prin râu. Okay, gonna cross over. O să trecem prin acest râu. I think Oradea is waiting for you. Eu cred că Oradea vă așteaptă să treceți. It also means to pass beyond. De asemenea, a, a, a te Uh, a intra în țară înseamnă să treci de un anumit nivel. Which, which just means this. Ceea ce înseamnă fel, uh, următorul lucru. You have to see yourself on the other side. Trebuie în mintea ta să te vezi deja pe cealaltă parte a râului Iordan. We apprehend it by faith. Prin credință să prinzi ceea ce Dumnezeu are în, uh, în plan pentru tine. That whatever you're going through, orice ai trece, prin orice situație ai trece. We have an expression in English. Noi avem o expresie în limba engleză. This too shall pass. Și asta va trece. Avem o expresie. This too shall pass. Și asta va trece. The idea behind crossover atunci când tu treci prin acest râu, he gives us a vision of being beyond the problem. Este că Dumnezeu îți dă o imagine, o viziune a cum anume vei arăta tu după ce vei trece prin problema. One more. Încă o însemnătate. It means simply to leave the old. Și înseamnă să părăsești vechiul loc unde ai fost. To leave what we once knew lucrurile care le știai înainte, as good as it was, pe cât de bune au fost, we have to move on. Trebuie să trecem mai departe. And there's a river separating us. Un râu care ne separă pe noi de ceea ce Dumnezeu vrea ca să, țara noastră promisă. We're going to arise in the new. Și noi ne vom trezi în lucrurile noi pe care Dumnezeu le are pentru noi. I think the, the sale of this church. Eu cred că pânzele bărcii acestei biserici. He's going to catch some fresh winds. O să prindă niște uh, susuri de, blân, de, de, de vânt frumos. To propel us into our destiny. Puternic prin care ne, care ne va propulsa în destinul pe care Dumnezeu are pentru noi ca biserică. The Holy Spirit's a wind, right? Duhul Sfânt este un vânt, nu e așa? In Acts chapter 2, there's a mighty în faptele apostolilor, capitolul 2, a fost un vânt puternic care a venit în, în camera de sus. Because those disciples needed to change. Fiindcă acei ucenici aveau nevoie să se schimbe. They had to move out of the old into the new. Trebuia ca să iasă din lucrurile vechi înspre cele noi. So I want to pray with you this morning. Și că vreau să mă rog cu voi în dimineața asta. And and I, I do feel like we're we're We're, being, we're surrounded by a great cloud of witnesses. Și chiar încă simt că suntem înconjurați de un nor mare de martori. Therefore, de aceea. Let us lay aside every weight. Hai să lăsăm Come orice on. piedică. Haideți. It's our decision. Lay it aside. E decizia ta. Pune-o deoparte, orice piedică. And the sin. Și orice păcat. Everybody has the sin. Fiecare dintre noi are acel păcat. Whatever, whatever you struggle with. Oricare ar fi acel păcat. Lay aside the sin. Pune deoparte acele păcate. Let's run, let's run with endurance the race before Hai să alergăm cu mare putere alergarea care ne stă înainte. So I want I want to ask in just a moment. O să vă cer în câteva momente. When I'm praying. Când o să mă rog. And please don't stand if you're not ready. Și aș vrea ca să nu te ridici în picioare dacă nu ești pregătit. And nobody's going to judge anybody here. Nimeni nu o să judece pe nimeni aici dimineața asta. But what I want to call I want to call everyone to. Dar la ceea ce vă provoc și vă chem pe toți. And I want you to use your head. Uh, folosiți Vreau să vă gândiți, să vă folosiți capul la ce urmează să facem. Are you willing now? Ești tu gata acum? Not, not Monday morning. Nu luni dimineața. Not next week. Nu săptămâna viitoare. Right now. Acum. The Holy Spirit is tugging on your heart. Duhul Sfânt se atinge de inima ta. And first and foremost, și în primul rând, are you willing to bow? There may be some here that have never really bowed their heart to receive Christ Jesus. Poate ești aici încă nu ți-ai plecat inima să-l primești pe Isus Hristos ca Domn al tău, Dumnezeu al tău personal. That he has a, a future for you and a hope. Dumnezeu are un viitor, are o speranță care vrea să-ți o dea în inimă. He has a purpose for your life. Are un scop pentru viața ta. He wants to be a part of his family. Vrea ca tu să fii parte din familia lui. No longer outside looking in. Nu cineva din exterior care te uiți în interior. But being a part of the family of God. Ci să fii parte din familia lui Dumnezeu. And it's really, really simple. Și e simplu cum anume devii parte. When I received Christ into my heart, când l-am primit pe Isus în inima mea, I just said words. Am spus doar cuvinte. But it began to change my life from the inside. Dar odată ce am spus acea rugăciune și acele cuvinte, au schimbat inima mea. This morning, if you if you're here, have never bowed your heart to Christ. În dimineața asta, ești aici, nu ți-ai plecat inima lui Isus. You're not sure you're part of his family. Nu e sigur, mă, o parte a bisericii, nu sunt. For you now means I'm gonna I'm gonna step over the line of faith. Pentru tine, acum, acel cuvânt acum înseamnă acum mă voi apropia de Dumnezeu. I'm going to receive Christ Jesus as my Lord and Savior. O să-l primesc pe Isus ca Domn și Mântuitor al meu personal. Invite him into my heart. O să-l invit în viața mea. By his Holy Spirit. Prin Duhul Sfânt va veni. And give me a brand new life. Și va da o viață nouă. A brand new start. Un început nou. Forgive all of my sins. va ierta toate păcatele mele. the Holy Spirit is talking on your heart, we're going to pray in a moment for you. În momentele astea, dacă tu ești acea persoană și simți că Dumnezeu, Duhul Sfânt se atinge de inima ta, For those, pentru tine. For those who know they're part of God's family. În câteva clipe. Pentru cei care sunteți deja parte a familiei lui Dumnezeu. Don't remain stuck. Să nu rămâneți înțepeniți. There's no neutral. Nu există varianta neutru. I'm going to cry out to the Holy Spirit. O să-i cer Duhului Sfânt. To bring his conviction. Să aducă convingerea lui. So you, you be willing to stand up. Ca tu să fii gata să te ridici în picioare. To be established in the new ca să fii stabilit în lucrurile noi pe care Dumnezeu vrea să le facă. Să primești puterea Lui. Ca să știi împlinirea. Vreau să mă rog.